Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Bu kitabın indirilmesi, üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. İnne fis semavati vel ardi leayatin lil mu'minin. Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır. في خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون Siz insanların yaratılışında ve Allah'ın dünyanın her tarafında yaydığı canlılarda kesin bilgiye ulaşıp gerçekleri tasdik edecek kimseler için deliller vardır. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون Gece ve gündüzün peş peşe gelip müddetlerinin uzayıp kısalmasında Allah'ın gökten bir rızık yani yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, rüzgarları evirip çevirmesinde, akıllarını kullanıp düşünecek kimseler için Allah'ın kudretine ve hikmetine dair birçok deliller vardır. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون O tekvini ayetlerin yanında işte bunlar da Allah'ın tenzili ayetleridir ki, gerçeğin ta kendisi olarak Cebrail vasıtasıyla okuyup beyan ediyoruz. Allah'a ve onun ayetlerine inanmadıktan sonra onlar acaba daha hangi söze inanacaklar? Yalana, sahtekarlığa, günaha dalan kimselerin vay haline. Böylesi Allah'ın kendisine okunan ayetlerini işitir de sonra kibrine yediremeyip büyüklük taslayarak sanki onları hiç işitmemiş gibi inkarında direnir. Ona gayet acı bir azabı müjdele. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم إذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين Ayetlerimizden öğrendiği bir şeyler olursa onları alaya alır. İşte onlara hor ve zelil edecek bir azabın geleceğini müjdele. من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم İşlerinde de cehennem onları beklemektedir. Ne kazandıkları servetler ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar ve hamiler kendilerine fayda vermez. Onlara müthiş bir azap vardır. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم Bu Kur'an hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini reddedenlere ise en fenasından gayet acı bir azap vardır. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون Allah o yüce zattır ki içinde emri ve izniyle gemiler akıp gitsin diye lütfundan nasiplerinizi arayasınız ve şükredesiniz diye denizleri sizin hizmetinize vermiştir. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون Hem göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak sizin hizmetinize veren de O'dur. Elbette bunda düşünecek kimseler için ibretler vardır. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون İman edenlere söyle ki, Allah'ın ceza günlerinin gelip çatacağını beklemeyenlerin ezalarına aldırış etmesinler. Kusurlarını bağışlasınlar. Çünkü nasılsa Allah herkese yaptıklarının karşılığını verecektir. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون Kim güzel ve makbul bir iş yaparsa kendisi için yapar. Kim de kötülük işlerse kendi aleyhinedir. Sonunda Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم وفضلناهم على العالمين Gerçekten biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık, hikmet ve nübüvvet verdik. Onları helal ve has nimetlerle rızıklandırdık ve onları insanlara üstün kıldık. آتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Onlara din işinde parlak deliller, mucizeler verdik. Şimdi onların din konusunda ihtilaf etmeleri sırf kendilerine gerçeğe dair ilim geldikten sonra haset ve ihtirastan dolayıdır. Senin Rabbin kıyamet günü ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون Sonra din işinde seni ayrı bir şeriat yoluna koyduk. Sen ona tabi ol. Gerçeği bilmeyenlerin keyiflerine uyma. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين Çünkü Allah'tan gelecek herhangi bir cezayı önleme hususunda onlar sana hiçbir fayda veremezler. Zalimler birbirinin dostudur. Allahsa müttakilerin dostudur. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون Bu Kur'an delilleriyle fikirleri ve kalpleri aydınlatan basiret nurlarıdır ve iman edecek kimseler için hidayet rehberi ve rahmettir. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون Yoksa o kötülükleri işleyip duranlar iman edip güzel ve makbul işler gerçekleştirenlere yaptığımız muameleyi, kendilerine de göstereceğimizi, hayatlarında ve ölümlerinde onları bir tutacağımızı mı sanıyorlar? Ne kötü, ne yanlış bir muhakeme. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون Halbuki Allah gökleri ve yeri hak ve hikmetle, gerçek bir maksatla ve bir de herkesin ne kazanmışsa kendilerine asla haksızlık edilmeksizin ona göre karşılık görmesi için yaratmıştır. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون Kendi heva ve hevesini ilah edinen, ilim olduğu halde Allah'ın kendisini şaşırtıp kulağını ve kalbini mühürlediği, gözlerine de perde çektiği kimsenin halini gördün mü?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 Hayat sadece bu dünyada yaşadığımız hayattan ibarettir. Ölürüz, yaşarız. Bizi yalnız zamanın akışı helak eder. Aslında buna dair hiçbir kesin bilgileri yoktur. Onlar sadece zanlarıyla böyle söylüyorlar. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين Kendilerine, iman esaslarına ve bu arada ahirete dair ayetlerimiz açık açık okunduğunda, onların ileri sürdükleri tek iddia, eğer siz bu inancınızda tutarlıysanız, gelip geçmiş atalarımızı diriltin de önümüze getirin demekten başka bir şey olmaz. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون De ki, size hayatı veren Allah'tır. Sonra sizi yine O öldürür. Sonra da hepinizi hakkında hiç şüphe olmayan kıyamet günü bir araya toplar. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. لله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün batıl dava peşinde olanlar en büyük kaybe uğrayacaklardır. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون Gün bütün ümmetleri bir araya toplanmış ve diz çökmüş vaziyette görürsün. Her ümmet hesap defterlerini okumaya çağrılır. Daha önce ne yaptıysanız bugün sadece onun karşılığını alırsınız. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون İşte karşınızda sadece gerçekleri dile getiren defterimiz. Biz sizin yaptığınız her işi bir yere kaydediyorduk. İman edip makbul ve güzel işler yapanların yüce Rableri kendilerini rahmetine alır. İşte en kesin başarı, en büyük mutluluk budur. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين Kafirlere ise Yüce Allah tarafından şöyle denilir. Ayetlerim size okunduğunda siz büyüklük taslamış ve hep suç işleyen kimseler olmuştunuz, değil mi? وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين Size Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet saati mutlaka gelecektir denildiğinde siz kıyamet neymiş bilmeyiz. Biz olsa olsa bir zan ve tahminde bulunabiliriz. Ama biz kesin bir tarzda ona inanmayız demiştiniz.